Do sad smo imali dva predavanja u kojima smo obradili tematike određene koje smo obradili. Prošli put smo e, spominjali argumente iz Korana i Sunneta sa kojima učenjaci dokazuju zabranu miješanja spolova. Ostalo nam je još da govorimo, da spomenemo e, učenjake mezheba koji su jasno, nedvosmisleno naglasili sa četiri mezheba da je miješanje spolova, znači ovdje naglašavam mislim na miješanje spolova u školskim ustanovama, na poslu i e, na sjelima druženjima gdje se miješaju spolovi, znači žene sa muškarcima koji, koji njima nisu mahrami. A one i druge situacije govorili smo o njihovim stanjima. Znači prvenstveno se misli na, na, ove, na ova tri slučaja prvenstveno i slični njima. ostalo nam je znači mimo ovog govora šta su učenjaci iz mezijeba spomenuli i da kažemo od pravednosti da spomenimo i argumente i dokaze druge strane E, ti e, nekih e, savremenih učenjaka i daja i trudbenika radnika na lahom polju, na lahom putu, da spomenemo njihove argumente sa kojima dokazuju dozvolu miješanja spolova. I da vidimo znači šta je kakav je odgovor na ti argumente. A to su prvenstveno znači misli se ovaj čini mi se da sam dosta spominjao ovaj oni dokazuju sa kuranskim majetima od E, prijašnjih naroda i vjerovjesnika gdje se spominjete situacije gdje su se miješali e, muškarci i žene pa onda također govori a hadisma gdje je jasno nedvosmisleno došlo da su se bili pomiješani muškarci i žene, govorimo da među ashabima i poslanika sa sa ženama, a to je bilo stanje prije naredbe hijjaba, pa onda imamo hadisa koji govori kako, kako je bilo stanje nakon, nakon što je propisan hidžab. E, E, nakon e, ima također grupa hadisa s kojima se dokazuje, znači ovo kad se e, rezimira sve što je rečeno na tu temu, pa kad se razvrstaju ti argumenti s te strane govorim, onda imamo hadise u kojima je došlo da je bilo susreta između ashaba ili poslanika sa, sa određenim ženama koji su bile ađajz, odnosno žene u godinama, u starosti, starije žene, također argumente E, koji su e, e, hadisu kojima je došlo do miješanja spolova, ali se desilo znači nakon hijjaba, međutim njihovo razumijevanje tih hadisa znači je moguće da se razumije i da je bilo miješanje i da nije, pa ćemo govoriti o tome. I na kraju znači imamo ovaj imamo dokaze sa kojima dokazuju, a, a njihovi argumenti su slabi, pa te dokaze najvratnije ćemo spominjati zbog slabosti hadisa po tom pitanju. Pa da krenemo za Allahovu pomoć redom. Prva prva stvar što sam spomenuo da ćemo govoriti, a to je e, učenjaci mezeba sve četiri Mezeba su naglasili u e, svojim fiskim knjigama e, da je miješanje spolova u određenim situacijama da je, da je zabranjeno onim situacijama o mi govorimo. Pa recimo što se tiče hanefijskog mezeba, <clears throat> Naravno, ja sam prvi put spomnio znači, da imamo učenjaka koji su govorili mi o mezeba, znači imamo prije nego, naš, nego što su nastali mezebi. E, kao što se prenosi od Hasan al-Basrija da je rekao nečiti ti maori žaliban nisa le bid'a e, da se sastanu muškarci i žene, naravno misli ovdje one koji nisu od drugima, kaže to je novotarija, oni to nazivaju novotarijom, misli se nešto novo što nije, što islam ne, pri, prihvata. E, novotarija može biti i u adetima, ne samo i badetima. što se tiče hanefijskog mezeba, spomenut ću nekoliko učenjaka koji su jasno naglasili Eh, od mnoštva učenjaka unutar mezeba eh, govorili su o miješanju, zabranjenom miješanju eh, muškaraca i žena kao što je učenjak Serahsi ili Serhasi poznati učenjak koji je napisao legendarnu knjigu El Mepsut, kada kaže na mjestu, kada govori o tome kako kako trebaju muškinje, ženskinje kada dođu kod kadije, kako da ulazi kod njeg. Kaže, jembegel il Kadije en nisa ala hidde, u hidde kaže, e, kadija treba, kaže, posebno da žene uvodi, a posebno muškarce, da ne bi zajedno ulazi, da se ne bi miješali i pojasnio tu nastavku, kaže e, fi ihtilati ni same riđal e, inde zahme minel fitneti wa kubhi mala jahva. Kaže miješanju muškaraca i, i žena, e, znači kad se pomiješaju, kad su jedne, u gužvi budu zajedno, kaže u tome se nalazi velika fitna i to je jako ružna stvar koja nije skrivena. Također od hanefijskih učenjaka je učenjak Hamevi, Ahmed ibn Hamed eh, Hamevi govorio o tom pitanju, pa je spomenuo eh, kada je govorio o tome o, o razlozima ne odazivanja, odnosno o propisu odazivanja na svadbu, pa je između ostalog spomenuo jel, ovaj, da da, da osoba nije dužna da se odazove, ima razlog ima razlog da se odazove pa od tih harama je, kaže, kaže od tih harama je, kaže, između ostalo, kaže, ihtilatu nisabir džal, Ako su na svadbi pomišljeni muškarci sa ženama, onda, onda nije obaveza to zove odnosno da je zbog to harama koji radi, munkera koji radi na svadbi, nije obaveza da se odazove na, na svadbu. Također, od hanefijskih učenjaka govori Ibn Din u svojoj knjizi Haši, E, kada govori o tome kaže e, da od munkera e, koji spominje jel, prilikom kome se odbija kome se odbija šehadet E, kome se odbija šehadet od, od osoba, pa između ostalog na jednom mjestu spominje e, na određenim e, mjestima osobe koje idu na mjesta gdje se miješaju muškarci i žene, znači time gubi, gubi, svoju pouzdanost i pravednost. Kaže zašto? Kaže zbog ihtilata ni saber riđal boravi na mjestima munkera, munkera znači oni zabranjeni mjesta koji, koji, koji šerijat negira, E, zato što su na tim mjestima pomiješani muškarci žena, naravno oni koji, kojima nije dozvoljeno da budu, da budu zajedno, nisu jedni drugima mahrem. Također od hanefijskog ženjaka govorio Fahru Razi, e, spominjao miješanje muškaraca i žena, u drugom kontekstu ne spominjemo i e, E, učenjak Mepsud na nekoliko mjesta u svojoj knjizi i drugi učenjaci, nije na cilj da, da sad sve redom navodimo. Što se tiče Malikijskog mezeba, također mnogo učenjaka je spominjalo. Znači ovdje govorimo, znači direktno nas značili da je miješanje, da određeni propis nije dozvoljeno da se ne radi zbog toga, zbog miješanja muškarac žena koji je zabranjeno. <clears throat> Pa se spominje od, malikijskih učenjaka Ibnul arebi poznat malikijski učenjak, e, kaže, e, žena kaže ne treba inel mar'ate la yata'atta minha an tubrize fil majlis, žena kaže ne treba da se e, da se pojavljuje na, na skupovima, kaže wala tuhalit rijal, niti da se miješa sa muškarcima. Wala tufaviduhum mufavadata nadhir li nadhir, niti da se sa njima raspolja pregovara kao kao jel kao, kao da neko ko je nekom na istom nivou, na istom stepenu, u smislu jel zbog toga zbog različitog spola. I onda tu u kontekstu toga navodi to miješanje, zabranjeno miješanje spolova, e, zato što ako se pomiješa onda gleda jedno i druge vodi to u fitnu i tako dalje. Pa u kontekstu toga znači duža rečenica i duži govor govori o toj, o toj zabrani. Također učenjaka na mezobu govori o Kurtubi, govorio Kurtubi kada je rekao jel, e, u, u tefsiru ajeta Uh, Walise Zekaru Kelunsa, kaže uh, vezano za, za Merijem, kaže zbog toga uh, nije muško poput ženska iz razloga, žensko jel ne može se miješati sa, e, sa ljudima, ne može se miješati sa muškarcima i nije žensko na istom stepenu e, kao muškarac zbog, zbog te karakteristike. Također od čenjaka Malikijskog mezeba je Kadi Iyad koji je govorio o, o, o zabranjenom miješanju muškaraca i žena, e, kaže, na, e, nam je, kaže, bil mu ba'adeti min enfasi riđalovani sag, naređeno nam kaže, da se razdvajaju muškarci od žena, kaže wakanet adetuhu kanet običaj sallallahu alejhi kaže ka, običaj poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže mu ba'adetuhunne ili ili e, li taqdadi bihi ummetu kaže e, razdvajanje muškaraca žena kako bi se umet po tome e, po tome povodio po tom propisu a ovo smo spominjali prošli put da je to spominjao šef Zajbin Temije, o tome da je to sunnet poslanika sallallahu ali da je to bila njegova praksa razvaja muškaraca, žena e, na mjestima gdje, e, znači, nije nužno nije, nije nužno, ima mogućnosti da se obave određene stvari bez toga da budu zajedno, da budu, na isto, da budu sakupljeni. Tako da učenjaka Malikijskog mezeba je Ibn Arefe i Sahnun ili Sohnun E, koji kažu, kaže ja tezilu e, nisa ala hidem i oriđala hide, govoreći jednom fiskom propisu, kaže treba odvojiti žene na, na stranu i muškarce na stranu da budu sakupljeni zbog miješanja. Također e, Hamlik isključenjak Esheb kada kaže vola yuktim rijal oni samo halitin, kaže kadija ne treba da prima kaže is, pomiješane muškarce i žene kada, kada treba da rešava spor među njima. I tako dalje nabrojeno, znači u Malikijskom mezeba ima puno učenjaka koji su govorili o toj temi. E, od učenjaka šafijskog mezeba izdvojit ćemo Behekija, e, koji kada govori o toj temi, <clears throat> kaže eh, fe, kaže fi džumleti zalike en jahmi rajul imra'atuhu wa bintahu min al muhalat eh, rijal wa muhadathatihim wal wal bihim kaže pod ovaj propis govori prije toga o propisu kaže ulazi to da muškarac čuva svoju suprugu i svoju kćerku od miješanja sa muškarcima naravno misli miješanja sa muškarcima strancima i da eh, razgovora sa njima i osamljivanja sa njima mora da je čuva, znači glava porodice, muž, otac, brat, oni su znači oni su zaduženi e, za sprovođenje ako se pojavne nemarnost kod njihovi e, kod suprugi, kod kod čerke, kod sestri po tom pitanju. Također e, šafijski učenjak El Heithemi, Eh, Ibn Hajar Haythami kaže u afihim in unkarat ka nisa kaže eh, spominje situaciju na određenim mjestima pa kaže na, tom mjestu ima kaže munkera munkera ono što je zabranje, što je haram kaže poput miješanja muškaraca i žena također imam Nevevi kaže kada je govorio o, o komentaru hadisa miješanja o pa, komentaru hadisa gdje je rečeno da su safovi žena koje klanjaju za muškarcima, e, e, safovi žena bolji, najbolji saf kod žena je zadnji saf, a najbolji kod muškarca je prvi saf, pa je tu spomenuo razlog toga li kaže li bodi hinne min muhaliter Šta je razlog toma da je ženama najbolji zadnji saf, a ne prvi koji je najbliži muškarcima, kaže zbog udaljenosti od miješanja sa muškarcima. Smisao tog propisa e, je da se ne miješaju, da se ne miješaju muškarci i žene. Naravno, ako je ono, ono što su drugi učinjaci zaključili, ako je to znači, na mjestima ibadeta, šarija došla za propisom da se nisu muškarci i žene, na mjestima ibadeta gdje su ljude okrijeni Allahu Želešanu, onda je preći na drugim mjestima gdje, gdje se ne čini i ne radi ibadet. <clears throat> Također Ibn Daqiq al-Id od, od, od šafijskih učenjaka spominje ovaj propis kada govori jel, o tome, govori o propisu mirisa, kako žene ne trebaju da se namirišu, jer ako se namirišu onda izazivaju pažnju kod, uh, kod, kod drugog spola, kod muškaraca i tako dalje, kaže i uh, to proizvodi određena osjećanja i tako dalje, a onda kaže slično tome uh, ono što izaziva, pobuđuje strast, nagon kod muškaraca, kaže ihtilatu briđan, miješanje žena sa muškarcima koji također potpada po propis zabrani. Spominjali smo prošli put ili e, prvi put od e, Ebu Gazali, šafijski učenjak također, da je spominjao kada je govorio o propisu o tome da, da mladić, ako, ako e, vajz, koji se sredi i lijepog je izgleda da ode, da ode pred žene, među žene, da drži njima predavanje <coughs> da ga u tome treba spriječiti, da je to munker, da to nije dozvoljeno, pa onda nakon toga e, govora o, toj temi, onda vjerojatno to je govorio u kontekstu toga što se to bilo pojavilo u njegovo vrijeme. Pa kaže, e, u kontekstu toga kaže, ježib en judrbe bener saha ili jemno ne, mine nezari. Kaže, obaveza je, kaže, da se stavi pregrada između muškaraca i žena gdje se sprečava da one, gdje, da one mogu, eh, da one mogu gledati u njih ili obrnuto, zbog fesada koji proizlazi iz toga i tako dalje. Također od šafijskog činjaka Imam Šatib je govorio o toj temi, kada govorio o novotarijama koje su uvedene kod muslimana, kaže Ihtilator i Nisa, a to je, kaže, između ostalog miješanje um, muškaraca sa ženama, znači suprotnih spolova. Također Ibn Hajar, uh, Hafiz Ibn je na nekoliko mjesta govorio o toj temi, ko, pri komentaru mnogih hadisa govorio o tom propisu, uh, gdje je govorio, gdje pridružuje, znači gdje god ono gdje se izaziva, proizvodi fitnu i, i e, proizvodi, pobuđuje se nagon kroz polova jednog i drugog, e, kaže, jel to potpada po propisi također, po, po te propise, ono što je došlo drugim dokazima potpada i, kaže, miješanje žena sa muškarcima. Od hambelijskog mezeba također imamo mnogo učenjaka koji su govorili o toj temi, poput, e, čak se prenosi od imama Ahmeda, od imama Ahmeda se prenosi kada je upitan kada je upitan o, jednom, jednom pitanju koje zove se tarif, a to je stvari da ljudi, da se ljudi sakupe, da se ljudi sakupe na arefatu i da dove nakon e, ikindije namaza, kaže nema smetnje u tome, da dovi, ne misli se zajedničko, ne, ne misli da uvodne neku novotariju, kaže, može, kaže, ali kod kaže, in, e, in hala an nahvil ihtilat uh, e, riđali vanisa. Kaže, nema smetnje, ali kaže da to bude, jel, mimo toga da se pomiješaju muškarci i žene suprotnih spolova. Ibn Kudame također uh, spominje u svom u svom ugniju kaže la halit na riđal bekuna nahjet min, kaže žene ne treba da se miješa sa muškarcima, nego da treba bude odvojene od njih. E, e, Ibn Tejmije, spominjali smo njegov, on je na nekoliko mjesta u svojim knjigama govorio o tom propisu, e, o tome da je islam došao sa time da razvoji muškarce od žena na onim mjestima gdje nije na onim znači mjestima gdje nije nužno, gdje nema, gdje, gdje ima mogućnosti da se obave određene aktivnosti bez toga da moraju biti pomiješani. Znači, e, izuzetak je samo da smiju biti pomiješani. oni o tome govorio, spominjali smo to prošli put, da je, kaže, od suneta poslanika, sallallahu i suneta hulefa, e, hulefa e, njegovih halifa pravedni, kaže, temizu bejner sada, se razdvajaju muškarci od žena. Pa je onda govorio duže o, toj temi, navedio određene argumente. Također Ibn Qaim, on je, on je rekao onu, onu, onu legendarnu rečencu i zaista to, to tačno, pogotovo se to ova, odlikuje u naše vrijeme, a to je, kaže, la rejbe ene temkine ni sami ne htilati kaže, nema sumnje da je omogućavanje da se žene pomiješaju sa muškarcima, kaže, aslo kul belijetim da je to osnov svakog belaja i zla i tako dalje do kraja njegovog govora, govorili smo o tome. Također Ibn Džauzi, Ebul, Frđ, e, Ibn uh, e, hambelijski učenjak, govori o temi, a drugi učenjaka da ne spominjemo, znači ima mnogo učenjaka mimo mezeba, savremeni učenjaka koji su govorili o toj temi, čak i imamo učenjaka koji koji su ovaj, u početku nastanka pokreta Hvanu Muslimin, iz, iz tog pokreta, čak Hasan al ja spominju taj propis da to nije dozvoljeno islamu miješanje muškaraca i žena, iako je danas poznati pokret islamski koji, koji negira ovaj propis, to su oni koji slijedi e, e, znači ihvanijski menheđi, e, menheđi Hvanu Muslimin koji negiraju ovaj propis, navodno povodeći se na, na, za šehom Kardavijem da ne treba to sprovoditi. Oni u svojoj praksi, znači, on se miješaju, gdje god oni gdje vode glavnu riječ u školama i bilo nekim mjestima negiraju ovaj propis i miješaju sa ženama, smatraju da to nije od islama, da to nije od šerijata i tako dalje. Da ne spominje ovdje druge učenjake poput Ševkjanija i, e, i, ostali koji su govorili o toj temi e, Šenkitija i savremeni učenjaka Selefijski, to je jasno kod dan, po pitanju ovog da oko toga nema malte razilaženja. Iz ovog se razumije, cilj mi je bilo navođenje ovdje e, učenjake mezheba da se navede, ako su učenjaci mezheba ovo govorili, ovo naglasili, to znači nisu došli sa time iz HV, nego su to zasnovna šerijaskim argumentima. Da ne bi sad nekog zbunilo, sad kad mi počnemo navoditi nakon toga e, argumente sa kojima dokazuje druga strana, pa kad čuju ti argumenti pa reći, o kako, pa vidiš, znači nije to baš tako jasno, tako dalje. Znači jasna je mesela, e, jasna je bila kod učenjaka, e, čak ja volio da neko nađe neki, neki tekst šerijaski u kojem neki učenjak od prvih generacije koji je naglasio da nema smetnje da se pomiješaju žene uh, u, u, u, školama gdje zajedno, uh, da na, na istim mjestima zajedno uče ili uh, na sjelima zajedničkim gdje se okupi muškarci i žene. Čak smo oglašavali tam da su, da su to mjesta munkera gdje se tako što su spominjali do sad. Uglavnom, što se tiče ovih argumenata, onih koji, koji imaju drugačiji stav u savremeno vrijeme, između ostalog, oni prvenstveno dokazuju, a to smo već spominjali, dokazuju sa određenim dokazuju sa određenim ajetima u kojima se spominju e, događaj e, vjerovjesnika ili naroda ili skupina koji su bili e, e, prije, islama, prije pojave islama, pojave poslanika sallallahu alejhi ve Ja sam to vama spomenuo. znači nema potrebe da odgovaramo na ove ajete jer sve su ti ajeti, znači u šerijatama ako kažemo da je to bilo miješanje, ako uopće prihvatimo da su miješali, da je to bilo u šerijatama prije islama, a šerijat je došao sa ovim propisom drugim koji se razlikuje znači i onda kada šerijat dođe sa nekim propisom nema razilaženja među da ono što je važno u za šerijat prije islama, da to ne može biti dokaz u, u našem šerijatu. Znači, a, ako u našem šrijetu pojašnjen propis, a ovaj propis je pojašnjen u našem šrijetu. Tako znači da nema potrebe da odgovaramo ovdje, da kažemo, evo njihov dokaz je to što je Jusuf a.s. se miješao sa ženom od Aziza, a, on se nije miješao zato što je odrastao u toj, u toj kući, u toj dom Znači, nije išao namjerno da, sanju, da se namjerno htio da tako živi, da tako... da je to bilo normalno. I čak ono miješan dokaz, ono miješanje koje se desilo između njega i drugih žena, desilo, proizvelo tu fitnu koja je nastala jel, između Jusufa i e, žene Eh, Aziza. Eh, također dokazuju sa pričom eh, Muse, majke Muse i njegove sestre koje su jel, navodile narod od, od faraona kako da uzmu mus kada, je kada je kao dijete bio bačen u rijeku i voda ga nosila i tako dalje, kaže miješao se ta sa ljudima. Nema potrebe odgovarati na ove dokaz. Također ovaj, priča vezana za Merjem kada je ona jel kada je ona pričala, razgovarala, kada je pričala, razgovarala sa, eh, sa ljudima Benu Israila, kada su je pitali, jel, eh, ovaj, kada je rodila eh, dijete i tako dalje, optužili je za kako je mogla da rodi za zinalog i tako dalje. Uglavnom, ovaj, sad ta razgovor ovaj, dokazuju kao eto, to je dokaz da se miješali muškarci, da se razgovarali, da je to bilo sasvim normalno i tako dalje. Također spominju <clears throat> spominju događaje eh, koji se eh, dešavale u nekim pričama koji nisu vezane direktno za poslanike eh, direktno za poslanike, nego za određene priče koje su djelimično spomenute u Koranu, da je ne navodimo, pa onda recimo za, za Belkisu, jer je bila ona namjesnik u svome narodu, i bar pa, recimo one dvije kada je Musa Alehisan kada je bio napustio Egipat, napustio Misr, pa je našao dvije djevojke koje nisu htjela da poje svoju stoku E, na pojilištu, to je dokaz protiv njih jer su one bile odvojile, nisu htjeli da pomiješaju sa muškarcima. Uglavnom, znači, sve te, sve te priče koje se spominju, ili, e, ili e, ovaj, žena od Ibrahima ali Iselan, kako se ona pomiješala s ljudima koji su došli do, do, do zemzem vode i tako da je te događaje koje se spominja, znači sve su to, ako uzmemo da je stvarno zaista bilo miješanja, tu privatimo, znači to je bilo u šerijatama prije Islama, šerijat je došao sa ovim propisom jasno i precizno a, odnosno da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno u situacijama koje su spomenuli da se miješaju muškarci i žene. A, također, oni koji zagovaraju ovo mišljenje da je dozvoljeno da se, da muškarci i žene miješaju, dokazuju to sa određenim hadisima u kojem je došlo da su ashabi razgovarali sa, sa drugim ženama, sahabikama koji nisu njima bili mahrem Također poslanik sallallahu alejhi sa određenim ženama koje dolaze kod njega i sa njima razgovarao. Međutim ja kažem da e, kao što su to učenjaci radili, znači te argumente koje one navode sve mogu se razvrstati određene kategorije ti argumenti. Pa prva kategorija tih argumenata je oni dokazi u kojima to miješanje koje se desilo je bilo prije propisa ajeta hidžaba. Ajet hidžab misli se e, na kuranski ajet u suri Al-Ahzab, ja ejuhen nebiju, kule je zvažike, obenatike, obenisali mu'minin, judnina alihne min Kada je naređeno sa ovim ajetom eh, da, žene, da se žene pokrive da nose hijab. U što ulazi ono razilaženje, ono, ono standardno pokrivanje lica ili otkrivanje lica i tako dalje. <clears throat> A to se desilo, znači ima lagano razilaženje, koje je to godine bilo, koje je koje godine je propisan hidžab. Eh, hijab odnosno sa spuštanjem tog ajta. Pa ima lagano razilaženje i uh, ispravan je većina učenjaka na tome da je to bilo pete godine po hiđi. Pa sve oni hadisi, svi događaji koji se desilo, u kojima se, e, iz kojih se razumije da su ashabi e, komunicirali, miješali se sa ženama, sa habikama, onima koji nisu njima mahremi ili poslanik sam selem, a to se desilo prije pete godine, znači to, to se ubraja u argumente znači prije propisa hijjaba. Dok je nakon propisa hijaba vidjet ćemo e, argumente te koji kazuju znači, da se nisu miješali, da su bili odvojeni, da nisu ulazili kod žena i ako su ušli su, e, e, bila je pregrada između njih. Pa recimo od argumenta sa kojima oni dokazuju, od, od znači, tih poznatih argumenta sa kojima dokazuju su između ostali, ja ću spomenuti ovdje ti neki ovaj, sa kojima se posebno ističe dokazivanja, to je od Abdullah ibn Radijela radijela prenos prenosi hadis koji bilježi Buhari o svom sahihu, da, da je on rekao kane riđalu, eh, kaner riđalu ven nisa une fi zemani Resulaj sallallahu alaihi džemijan. Kaže, žene, muškarci i žene su uzimali abdest u vrijeme postanika poslanika sallallahu alaihi wasallam džemijan. Zajedno su uzimali abdest. Prema, prema tome kaže, ako su uzimali zajedno abdest, znači, eh, iz kaže, hadisa se razumije, ako su uzimali zajedno abdest, znači bili pomiješani. Ako su uzimali, znači, abdest. Što kaže, ukazuje da je, da je, to, da je to dozvoljeno. Međutim, ispravno da je ovaj hadis, ovo što prenosi Abdullah bin Omer, e, da se to u stvari dešavalo prije propisa, e, prije farza propisa obaveze hijjaba. E, to kaže, potvrđuje Ibn Hajar, kaže on, kaže on, la manja meništima, kaže nema smetnje, nije bilo smetnje, kaže da, se, da budu zajedno, kaže muškarci i žene, kable nuzul hijjab, prije nego što je E, spušten hijab, odnosno ajet naredbe hijabu pokrivanja. Kaže, u emma, badehu A nakon toga, kaže, e, ovo se odnosi, kaže, ovaj, ovaj hadis se može odnositi samo, kaže, da se čovjek osami sa svojom suprugom, sa, e, sa onima kojima je on mahrem. Sa ženama kojima je on mahrem, a ne onima kojima nije mahrem. E, znači, dovoljno je to što, znači, e, što je pojasnio znači, da, da, da, ne spominjemo dalje. E, također, od, od argumenta koji spominju, a to je, kažu, zanimljivo da će spominju te argumente, ali to zaista ne može biti argument. Hadis kada, u koji opisuju u Buhari i Muslimu, koji opisuje se kada je počela objava poslaniku sallallahu alaihi sallam, to spominja Iša radijallahu anha, kaže, ovo ma budije vahiju, kaže ruja Saliha i tako dalje. Uglavnom, kaže Hadija radijallahu anha, ја узела посланика салалалаху алейхи па е отишла код Вераката ибн Науфела. I desilo se ono što se desilo, što su razgovarali, pomiješali se i tako dalje. Ova jest on njoj bio neki dalji rođak, znači, kaže, to je dokaz da se miješali. Naravno, ovo je, ovo je bilo, znači, ovo je početku islama, znači, hijab je propisan tek pete godine po hijđu, znači, nema potrebe da se odgovara na ovaj argument. Također, e, dokaz kojim dokazuju, kaže, a to je e, od Urva ibn Zubeira, hadis mutefekun Alehi, kaže od Aisha radijallahu anha, kaže, uh, dehale rehtun min al jahudi jel Rasulullah sallam, fe kalu, assamu kaže, ušla je, ušla je grupa e, jevreja židova e, kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ušla znači misli se ona ona to opisuje znači kod njega ona je tu bila i njega su e, poselamli, rekao mu sam on na poznati pozdrav smrt tebi pa je, pa on njima odgovorio alikum pa se onda iša radijela ona ljutila pa im je rekla ono što si rekla, pa je rekao poslanik ono polako, ja mehlen, kaže, ne, ne možeš polako, pa kaže ona njemu, zar nisi čuo šta su oni tebi rekli, tako da je do kraja hadisa. Uglavnom, znači, bila je ona tu, oni su došli, kaže, vidio se miješali, ulazili su. Uh, Uglavnom, ovaj događaj, ovaj događaj koji se desio, znači potvrđeno je, znači zna se iz konteksta hadisa ili iz hadis kako je prenešen i spomenut u određenim rivajetima, razumije se kad se taj događaj desio. Pa kaže ovaj, ovaj, ovaj događaj se desio prije, eh, prije propisivanja hijjaba, prije ajeta kojim naređen hijab ženama, odnosno hijab pokrivanje ženama i odvajanje od muškaraca. Sa, propisom pokrivanja žena i hijjaba time je došla i obaveza da se žene odvajaju od muškaraca. U tome je pojinta. Također, Eh, hadis od Aisha radijallahu anha, eh, od bilježi Buharija u svom sahihu, kaže lema kadima Rasulullah sallallahu alejhi Medinete voike eh, Ebu Bekr wa Bilalun wa qala fadahaltu alejhima kaže kada kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve došao u Medinu, kada učinio hidžu iz Mekke u Medinu, kaže voike kaže zadesila je bolest groznici Ebu Bekra i Bilala radijallahu anhuma. Kaže fedahaltu alejhima, pa kaže Aisha ne pa sam ja ušla kod njih. Kaže, eto dokaz, vidiš da se ona miješala sa njima, ušla kod njih dvojici. Ja. E, ovaj događaj se desio kad? Znači, samo u početku hijđe, znači prije propisa hidžaba. Znači, to je bilo normalno, da su tada, da se taj propis nije poštovao, da su ulazili jedni kod drugi tako da da je to bila sasvim normalna stvar. Tako, znači, ovo, da ne može, znači, ovo ne može biti argument po tom pitanju da je do, dozvali miješanje hijđaba. znači, naglašavam, znači, propis ajet hijjaba e, propisan pete godine po hijđri sa e, propisom hijjaba E, naredbe pokrivanja žena naređeno je i da se odvajaju muškarci od žena. To ćemo vidjeti u drugim hadisma koji govore o toj temi. E, evo u ovom kontekstu ovako, ovih hadisa, znači ima mnogo, mnogo, mnogo hadisa koji su došli, koji govori o, o, o ovaj, da ne navodim sad redom. E, znači, mnoštvo hadisa ima koji, e, iz kojih se razumije da su oni zajedno komunicirali, razgovarali, sjedli zajedno i tako dalje. Od tih hadisa, ja ću spomenuti ovdje one bitne sa kojima dokazuje ona druga strana, a to je kažu žene su išle u džihad sa poslanikom sallallahu alaihi sallam. Ako su išle u džihad, znači miješali se sa poslanikom, sa znači miješali se sa ashabima, sa, sa, onima koji su išli u džihad. Od tih hadisa je, kaže, hadis koji bilježi Buhara i Muslim u sva dva sahiha, od, e, što se desilo na, na Gazvetul Uhud, u bitki na Uhudu, od Enesa radi Allahu e, U kojem je došlo, kaže, Lema kane jomu Uhudin in hezeme nas, e, an nabi sallallahu sallam, e, e, pa je rekao poslanik, laka reitu a išete bint Ebi Bekr wa umu sulaim wa innehuma le mušemir retani era e, hademe suqihima tenkulani kireb. Uglavnom da navodim arabskom, kaže, da prepričam, hadis kaže na, u bici na Uhudu. Kaže, kad su, jel, kad su već doživljavali poraz Kaže, vidio sam, Enes radijalno spominje, kaže, vidio sam uh, da je poslanik sam se prenosi, znači on prenosi da je poslanik sam to rekao, vidio sam Aišu, šerku Ebu Bekra, kaže, i Umu Sulejm, znači dvije sahabike, e, kaže da su one, kaže, mu e, lemušemir retan, to znači podigle su svoju odjeću, podigle svoju odjeću, znači skoro do, do koljena. I kaže, tako da se vidio na njima, kaže, na, kaže e, e, hademe e, da se vidjelo, kaže, na njima one, one halke što su imali, što su vezali, jel, nosili kao, kao nakit na svojim nogama. Kaže, to se vidjelo, kaže, a one su nosile, kaže, vodu. Nosile su vodu i kaže, sa tom vodom, vodom su, kaže, donosile oni koji su bili u džihadu, borbi, da se oni napiju te vode. E, kaže taj, e, ovaj hadis, da ne spominjem detalje, znači kako tekstom, prepričao sam samo hadis. Kaže, hadis jasno kazuje znači, da se one sahabike miješale sa, sa, sa drugima sahabima koji njima nisu mareme. Uglavnom, naravno, odgovor na ovo, znači bitka na Uhudu bila koje godine? Treće. Treće godine po Hidži, a Hidža propisan pete godine. Znači ovo Znači to ako se desilo, ako su išli, znači to, e, to je znači, miješalo zato što nije još bio propisan, došla, nije došla zabrana, nije došla još zabrana e, miješanja muškaraca i žena. Također isti slučaj se spominje na Gazvetel Ahzab, u bitki na, na Ahzabu, na e, Handeku ili kako, kako se već zove ta bitka. Uglavnom, u, u to e, prenosu Aiši radi Allahana. E, kaže ona, ja sam izašla, Harešti omer Handeki, Akfu Azara nas, jer ja sam izašla na dan e, znači te bitke save, protiv saveznika, e, kaže pa sam pa sam čula, kaže, izašla je ona da vidi šta se dešava, pa kaže, pa čula sam im za sebe korake nečije po zemlji. Pa kaže, pa sam se okrenula, kaže, faida e, huve, kaže, Sad ibn Muaz, wa mahu ibn Ahihi, Harith ibn Aus. Kaže, sa njim su bili Sad, bio Sad ibn Muaz i bio sa njim, kaže, njegov uh, sino, njegovog brata Haris. Kaže, oni su nosili e, miđenne, a miđenne tu stvar nosili štit, turs. Kaže, e, pa sam ja sjela, kaže, nazvim tako. Uglavnom, kao bila je sa njima. Bili su oni za nje, bili su pomiješani. To hoće da dokažu. E, uglavnom, znači, mi znamo kad se desila bitka na, na, na Ahzabu, e, a to je u stvari e, da ovdje, znači prvo ovdje, znači, e, ne mora, prvo hadisu nije naznači uopće jel ona izašla sa mahremom ili bez mahrema, jel se bila osamila sa njima, jel se nije osamila, jel bila poslanikom, nije bila s poslanikom i tako dalje. Znači, tako da ne može ovo biti argument, proti to, e, argument da se ona miješala, da je sa njima bila izvojena, da bila sa njima sa, samima, da se pomiješala sa njima. Znači, uopće nije spomenuto tu, znači, detalji tog, tog događaja. Znači, možda je to se desilo, ali na kraju krajeva to je bilo ratno stanje. To je rat. Znači, u ratu su drugačije situacije nego, nego, nego mimo rata. E, tome slično, naravno, ovdje je najjači odgovor na ovu stvar. A to je da, ako, iako su, uzmemo da su u, neke žene u džihadu, u početku, poslije dolazi propis da žene nisu obavezne da idu u džihad. To je poznati onaj hadis koji bilježi Buhari u svom sahihu. Kada je Iša rekla ne rad džihade, afdel amel, kaže Allahu poslaniče, vidimo da je džihad najbolje djelo. Efelanu džad, zar nećemo i mi ići u džihad? Što znači da, nije bila obavezna njima, nisu išle, nego su te pojedine sahabike išle prije toga. Pa je poslanik sam sam rekao, kaže, la, lakin efdalo džihadi hađu brukar. Ne, kaže, ne, ne treba ići, nego najbolji džihad za žene, kaže, e, primjen hađ, me brukar. I to je poznato. Znači, žene u osnovi nisu obavezne I ako idu, o tome govorio detaljno Ibn Hađir u svom e, Bariju, govorio, znači, ako žene, ako bi išle, znači, e, treba da idu s nekom koji ima, ima e, ako idu sa mahremom, sa bratom, ocem ili nekom drugim mužem, i da se ne miješaju s drugim muškarcima, osim ako mi rekli negdje da neki nužno se desi negdje u bolnici, previjanje ili nema nekog drugog stručnjaka osim žena tako dalje, znači u, u nužnim slučajevima tako se nešto može zamisliti. A mimo toga da bude regularno, da idu zajedno s muškarcima, da se miješa tako dalje, nema sumnje da je to šarijet zabranjuje i da to nije propisano. U osnovu nije propisano ženama da idu u džihad. Znači to je bilo u početku islama, a poslije je to, poslije to promijenjeno. E, također od hadisa sa kojima dokazuje onaj poznati, e, poznati hadis e, od e, onaj hadis u kojem je došao da Buhorire radi Allahanu, kada je došao jedan gost, hadis mutefekun alihe, kada je došao jedan gost kod poslanika sallallahu alaihi ve pa je poslanik sam sam pitao ko će, ko će, neko da ga ugosti. Pa je e, jedan od, od Nesarija se javio i rekao, hoću ja. Pa je ošao kod svoje supruge i rekao svojoj supruzi, ova, ima, e, doveš večeras gosta da lahu poslanika, sallam kaže, ima li šta za večeru da mu napravim. Pa ono rekla, nemam ništa, jel, nemam ni za sebe. Ima nešto malo, kaže, možda samo za djecu. Kaže, haj djecu, kaže, jel, znate onu priču detaljno, više rivajate je došlo. Da djecu zabavi, ovaj, dok bude se pravila hrana, da djeca zaspi, pa kaže, tako se on dogovorio sa njom, pa kad dođe gost, mi ćemo ga, ovaj, e, tako ćemo ovaj, upaliti ili ugasiti svjetlo, naštima ćemo tako da ćemo mi, i tako su oni odglumili sa njim, da i oni jedu sa njim, oni bili prazni tanjiri, a on je sam jeo i on se najeo i onda je prenoćilo, sutradan osvanilo i tako dalje. Kada je došao taj Ashab do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa ga je pitao poslanik sallallahu alejhi ve a tu znači Džibril obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve kaže šta su radila tvoja djeca, kaže prošlu noć. pa je, odnosno obavijestio ga poslanik sallallahu alejhi ve o tome sve šta se desilo kako su oni ugasili svjetlo, djecu uspavali i tako dalje, glumili s tim gostom da jedu, a stvari nisu jeli. Uh, pa je objavljen taj ajet povodom toga, kaže Allah šano objavio ajet, kaže وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَسَاسَ i daju prednost, kaže, e, drugima nad sobom, iako su oni bili u potrebi. To, znači, pohvalna ta osobina. Uglavnom, ovaj događaj se desio prije, prije nego što je propisan ajet hijjaba. Odgovor na to jer je poznato da je ovaj ajet da je ovaj ajet u suri Hašr e, kada je obeljan koji godina, znači da je to bilo prije, prije te godine pohić I ovakvih znači primjera imamo mnogo e, hadisa koji, e, koji su došli u tom kontekstu. A onda također imamo imamo hadisa sa kojima, koji u stvari su dokaz protiv njih, a to je u kojima je došlo, u kojima je e, jasno naglašeno da je nakon propisa hijjaba, nakon pete godine po hijđri, da su e, žene poslanika sa zašto, najviše hadisa vezano za njih? Zato što su drugi ashabi tabini dolazili i njih pitali određene širijaske stvari. Pa kad su dolazili, e, ako nisu bili mahremi njima, i ušli bi u kuću, razgovarali bi, a, a to bi bilo, razgovarali bi, znači, a to bi bilo iza, iza zastora, iza hijaba, to zvalo e, Hiđa pregrade Znači, ako bi ušli u kući, bila je pregrada između, između recimo, Aiše, uh, Umu bila bi pregrada i ono ko dođe od tabina ili od priča i sa koji nisu mahremi. Na takav način. E, kao što se prenosi, uh, prenosi Orve ibn Zubeir od radi Allahu anha, kaže da je, da je tako bilo ime, kaže, e, brat od Ebu Kuajsa, e, e, da je on tražio da dođe kod Aiše radijalan, da, da je pita određenu stvar. Al, kaže, a u, hadis, je došlo, kaže, bade en nezele, bade en, hijab. Nakon što je objavljen hijab, kakav hijab? Znači, ajet hijaba, da žene se pokrive, da se odvajaju, da se ne miješaju sa muškarcima. Kaže, pa, pa ona rekla, ja sam odbila da dođe kod mene. Pa kaže, kad je došao poslanik sallallahu alaihi sallam, pa, pa, pa sam ga ja obavijestila, pa je, kaže, e, pa je poslanik sallallahu rekao da je on meni amiđa da je on meni amiđa po, po mlijeku, po dojenju. Pa kaže, onda mi je rekao da mu dozvolim da uđe i onda je ušao kod mene a šta je ovdje dokaz? Znači dokaz je to, znači nakon što je objavljen ajet hijaba, da je, da je to bio alamet i znak da u stvari da se razdvajali da žene od muškaraca i da nisu bili zajedno i da nisu žene puštali, iako e, su ušli u kuću, kod nekih žena ili u prisutu mahrima ili je bilo iza zastora, znači nisu, nisu osamljivali. E, slično tome imamo također od Aisha radi Anha, hadis bilježi e, Buhari o svom sahihu, u kojem je došlo da je došao određeni spor između Aiše i Abdullah ibn Zubeira. A Abdullah ibn Zubair, znači njemu Aisha dođe tetka. Znači on je sin od njene, od Aishine sestre, od Esme. E, I došao je neki spor između njih nakon, nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer je Abdullah ibn Zubair rekao zaklao se Allahom ili će Aisha prestati da priča o tom o tom toj stvari ili će, ili će on sa njom prekinuti kontakt. Kada je njoj prenašeno da on to rekao, kaže a ona se zaklala tako me Allah kaže neću, više razgovarati sa Abdullah ibn Zubairom. I e, a onda je nakon, prošlo malo vremena, Abdullah Zubair htio da se, da, da se izmiri sa njom, jel? I onda ona govori, e, nagovori dvojicu, e, dvojicu od Tabina, Misvera ibn Mahreme i Abdurrahmana ibn Esveda, nagovori njih da sa njima zajedno uđe, da oni neće nju obavijestiti, a oni njoj nisu bili, znači pojenta ovdje da ova dvojica od Tabina njoj nisu bili mahreme, a iša Pa su oni tražili da uđu kod nje da je pitaju nešto. I kažu, ušli smo kod nje, Kaže, ušli smo kod nje, kaže, a sa nama je, kaže, ušao Abdullah ibn Zubeir. Kaže, mi smo ušli u kuću, u sobu njenu, kaže, fedehala ibn Zubeir el Aisha. Kaže, pa je Abdullah ibn Zubeir ušao iza hijjaba, iza pregrade. Znači, ona je bila između njih i Aisha radno pregrada. Pa je ušao Abdullah ibn Zubeir, kaže, iza, iza pregrade, iza hijaba. E, zastora, kaže, ušao je, kaže, pa se sa njom zagrlio i pomirio, izmirio. Znači, pojenta ovdje da je ovo argument u stvari kako se praktikovao propis nakon, nakon spuštanja ajeta o hijabu. Također hadis koji bilješ Buharija, muslim, Buharija i Muslim e, od sva dva sahiha od Ebu Muse Lešarija, e, kada on kaže, jel, kada je bio bi, na mjestu Džaferane između Mekke i Medine i bio sa njim Bilal, pa kaže došao neki Beduin, Kaže, pa, pa, pa, kaže, pa je pozvala Umu Seleme. Pa kaže, pozvala Umu Seleme, e, žena poslanika sam kaže, e, min varaj sitr, kaže, iza zastora. I pozvala je njih da oni uđu kod nje. Pozvala njih da uđu kod nje, ali kaže iza zastora. I oni su došli, a bila je ona iza zatvora. Što kazuje znači da su vodili računa o odvajanju, da su se razdvajali. E, I također, znači, i ovakvih hadisa ima mnogo. Ima mnogo ovih hadisa koji su došli u ovom kontekstu. I ono, e, znači, bilo kojem hadisu, a znaju dokazija s tim hadisima, u bilo kojem hadisu da je došlo, da dođe da je neki, kao što imamo hadis, e, e, bilježi ga muslim svom sahiju, kaže od Esveda, kaže, dehale babu min kureš ala ajša, je bimina, Kaže, ušla, ušla je grupa omladinaca, kaže, od Kurešija kod Aiše. A ona je bila na mini. A on su, kaže, smijali i nastavak ima hadisa šta, šta dalje bilo. Pojenta ovdje da su oni ušli kod nje. Ispalo bi znači da su oni ušli u, nje, u, u šator gdje je ona bila i ušli u nje, bili sa njom zajedno u šator. E, ovakvi, ovako, e, znači ima mnogo hadisa kome je došlo da kaže ušli su kod određene žene ti i ti. E, to ne znači da su, da su oni bili, znači, ovaj, da, da, ta žena je bila, da, da nije bilo zastora između nje i oni koji su ušli, a koji nisu bili mahremi, ili da je ona bila sama. Znači te stvari su prešućene i nisu spominjane. Ako, ako dođe tako u hadisu, to se zna, znači ili oni su ušli, ili je bilo zastor između njih, ili su oni njoj mahrami, ili je, znači iako je bio neko od njenih mahrema, opet je bio zastor između njih. E, znači između njih. A kada kaže u hadisu dehala e, e, dehalna hijab, znači ušli smo hijab, ušli smo iza pregrade, znači unutar prostorije, iza pregrade, znači unutar prostorija kod sahabiki, pogotovo kod žena poslanika, znači, bila je posebna pregrada. Znači unutar sobe i prostorije imali su pregradu, ako neko dođe kod njih, znači opet budu odvojeni tom pregradom od onog koji je došao. I razgovaraju iza tog, iza te pregrade, iza tog platna ili šta već bude, šta već stavi. <clears throat> Također od Enes ibn Malika, e, kada se spominje da su ona trojica, e, e, trojica koji su ušli u kuću žena poslanika sallallahu alejhi hadis poznati hadis u kojem je došlo u kojem je došlo ono kako su oni pitali pitali Aishu radi anha o ibadetu poslanika sallallahu alejhi pa kad on nije obavijestio kakav njegov bio i badet, kaže on su našli kod sebe da, da radi malo, jako malo čini i pa se onaj rekao da se neće nikako žente, onaj čitav da, da će, neće spavati, stalno će klanjati, onaj da će stalno, da će postiti neće nikako mrsiti. Pa ona obavijestila poslanika sallallahu alejhi Uglavnom e, tu znači e, u kontekstu hadisa razumije da su oni ušli kod njih. Ušli kod njih znači kao da su sjedili sa njom, tako dalje. Znači e, uglavnom ispravno da ovaj hadis on se desio nakon ajta hijjaba, a u stvari da se odnosi na to da je to bilo da je to bilo znači da je to bilo iza zastora. Da je to bilo iza zastora i to su jasno naglasili. Imamo čak rivajet Znači imamo rivajetu u kojem je došlo da je to vera hijab, bin vera da je to bilo iza zastora. Ako i znači imamo ovako mnogo hadisa koji su došli u ovom kontekstu. Znači u ovom kontekstu, ako, se, ako je spomenuto da su ušli kod neke žene muslima gdje je to bilo iza hidžaba. Ili ako su već ušli, na, govorim naravno, naravno, e, nakon pete godine nakon što je objavljen ajet o hijabu. Onda imamo, ovaj, imamo hadisa, nekoliko hadisa u kome je spomenuto da je poslanik sallallahu sjedio, razgovarao, imao kontakt sa određenim ženama, ali su one bile u, godinama. Bile starije žene, nane. Uglavnom treba znati da je izuzetak u šerijatu, da su e, sjedenje, komuniciranje, razgovor sa starijim ženama je izuzetak od ovog propisa. Znači, došli su ovi hadisi, oni potvrđuju to pravilo, to su učinjaci naglasili, da nema smetnje da se sa starijom ženom, sa, e, sa, ženom, sa nanom, e, znači koja, je, koja više nema potrebe i nema želje da se uda a to, to je došlo u suri, e, Nur, wal qawaidu ni nisai lati la yarjuna nikahan ne alayhinna junahun yadana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin mizine. Wa yastafinu fifna khayru lahunna wallahu samiun alim. Kaže e, žene qawaidu se na žene kaže koji ne žele, nemaju potrebe da se udaju. Kavaj, znači one koji sjede, misli se. Odnosno, misli žene koji, e, znači, koji nemaju potrebe za brakom zbog starosti, zbog godina. nema grijeha njima, kaže, da, da otklone hijab od sebe. Šta se ovdje misli otkloniti hijab? Znači, skine se nikab, a da ostanu i dalje, znači, pokrivene, ali da skinu samo nikab. To po jednom tumačenju. Ovaj, drugo tumačenje kaže da, da, da otkloni hijab, onaj, da skinu, ali zavisi opet pred mahramima i tako dalje. Uglavnom, ovo je opće eh, poznatije tumačenje u tefsiru. Misli se to da, da, da skinu nikab, da ne pokrivaju lice. Ovo je dokaz, inače, s ovim ajto dokazuju pokrivanje lica. Ovaj, s tim da kaže da ne pokazuju svoje ukrase Uglavnom, na osnovu ovog kuranskog ajeta, učenjaci, ono što je došlo mnogo, nekoliko hadisa, da su neki od asaba ili poslanik sallallahu da su sa nekim starijim ženama bili u kontaktu, sjedili, da je to u stvari bilo, sa, znači da se to ispostavilo kad se analizira, da su to bila starije žene koji potpadaju pod ovaj propis, gdje imaju i poseban propis sa starijim ženama, sa nanama, da se smije sa njima, da se smije sa njima sjedi, da se smije biti sa njima pomiješano zbog toga što su one izuzetak po ovom pitanju. Od dokaza u tom kontekstu spominju onaj poznati hadis uh, koji je bilježba o svom sahihu od Sehla ibn Sada, kaže, u kojem je došlo, kaže, mi bi se radovali, kaže, svakog petka nakon džume namaza, prepričavam hadis, ne spominju detalje, kaže, jer mi kad bi se vraćali sa džume, kaže, bila je jedna starica, kantlena ađuz, turci, kaže, bila je jedna starija žena, kaže, ona je nama slala, kaže, uh, hurme, datule. Slala bi, kaže, dala bi nam, pa bi nam se pripremilo, mi kad bi se vraćali sa džume, uzeli bi to bi, i to bi jeli nakon što bi klanjali džumu, kaže, naišli bi pored mjesta gdje ona bude, kaže, mi bi, ona bi nama to dala. Tako su došli u hadisu. Ona bi, e, e, fetukadimuhu ilena, ona bi nama to dala. Iz tog se razumije da ona sa njima komunicirala, sa njima se tako dalje. Uglavnom, sa ovim hadisom se može, prvo što je starija žena bila, to što ona njima dala, ne znači da ona lično dala, iako je dala, znači nema smitnja da žena iznese da dadne, da se skloni, da dadne hranu i tako dalje. Znači, to ne potpada pod ovaj propis uopće zabrane miješanja. E, također, ovaj poznati hadisa mi dokazuju, uh, bilješ muslim u svom sahihu, a to je Fatima binti Kajs. Kad je ona dobila treći talak od svoga muža, pa je otišla kod poslanika sallallahu alejhi ve pitala koja ona prava ima nakon što dobije treći talak, e, pa je poslanik sada kaže leji se leki ali nefaka ti nemaš pravo da tražiš da te on izdržava u troku ideta. Pa kaže naredio joj, kaže emraha en ta fi bejti e, um sharik. Pa je naredio kaže da idet provodi u kući uh, um žene. Ali onda, onda je dodao, kaže, kaže, to je žena, tilke je jakšaha ashabi, kaže, to je žena, kaže, kod koju dolaze, kaže, moji ashabi. Pa kaže, a tedi, Inda ibn umm Maktum, kaže, idi onda, kaže, budi ovaj, provedi vrijeme idete, jer ona nije imala kuće, nije imala gdje da bude, kaže, idi budi, provedi vrijeme ideta, kaže, u, u kući, kaže, ibn um Maktuma, kaže, jer je on čovjek slijep, tako da ti možeš odložiti svoju odjeću u njegovoj kući. Kaže, pa kada hoće, izet, e, kada prođe, pardon, idet, kaže, ti mene obavijest. I ona njega nakon toga, nakon ide obavijestila, pa je onda ona rekla, zaprosio me Muavija ibn Ebi Sufjan, zaprosio me e, e, Ebu Džehm, pa je, pa je pitala poslanik za koga da se od njih uda, pa je on pojasnio da je Muavija, jel, ovaj, da je Ebu Džehm, ovaj, da nosi štab, ne spušta sa, sa ramena štab, misli da hoće udariti, da tuče žene, pa onda Muavija kaže, nema para, nimo, ovaj, nema novca, nema od čega da živi, nema i metka, pa je po savjetu da se uda za Usamu ibn Zejda, pa se kaže udala za, za Usamu ibn Zejda, kaže i Allah mi je dao kaže veliki hajr u tom, u tom braku. Uglavnom pojenta je ovdje, da ovdje došlo, spomenuti u hadisu da umu šerik, da kod nje dolazi, kaže, kaže poslanik, moji ashabi dolazi. I kaže ove, ako dolazi ashabi, znači da su on se miješali. Odgovor na ovo, odgovor na ovo je to da u stvari jel, ovo miješanje koje je bilo, da, se, da je ovdje bilo riječ ovaj, da je ona bila žena u godinama. Da je bila žena u godinama. E, iako je se poslije udala, znači bila je starija žena. I to spominje Ibn Ber u svojoj knjizi Temhid pojašnjava da, da, je ovo dokaz da starija godina, e, da, pardon, da starija žena kao je o godinama, da ona kaže da nema smetnji da, da njoj dolazi, znači da je dođe određeni, da određeni muškarci nisu mahrem, s tim naravno to znači, ne mora znači da ona da je, ovaj, da je bila bez, da je bila bez mahrema, da su dolazi ona bila sama u kući i tako dalje. Znači, eh, ne razumije se iz hadisa da, su on, da ona bila bez mahrema kada su oni dolazili kod nje. E, uglavnom, znači, e, i ako buzijel da ovo neki argument, znači ovo su neki, možemo znači, argument neki u kojima ima neka, neka šubha, sumnja, ovaj, je li ispravno, nije ispravno i tako dalje. I također, znači imamo, sad možemo navesti ovdje mnoštvo, e, mnoštvo hadisa u ovom kontekstu. E, u ovom kontekstu koji je spomenuli da, da je riječ bilo o starijim ženama, komunicira sa starijim ženama, pogotovo onaj hadis kada je poslanik sam sada imao onu, e, one žene s kojima on komunicira, one su bile prijateljice od Hadiže radijalahu A jedno je, e, jedna je, jedno je on ovaj, jedno je on bio u rodbinstvu po, po mlijeku. Zadnja vrsta argumenta da, da bi završili sve privili kraju je imamo neke argumente koje, za koje kažu učenjaci, kaže ovaj muhtemele. Znači ima mogućnost sa njima dokazuje taj propis koji oni će dokazuju. Međutim, kao što kaže Imam Šatibi u svojoj knjizi, sam, kaže, kaže kod učenjaka Islama, Kaže, svaki dokaz, kaže, kullu delil, fihi ištibah, wa ištika lejse bi fi Kaže, svaki dokaz koji, je, koji ima neka nejasnoća, nešto nejasno, e, neki problem u tom dokazu, kaže, to i nije dokaz u šarijatu. Iz kog razloga kaže? Zato kaže, kaže a pogotovo kaže, o ješteretu fi zalike en la aridahu aslun qat'iyun. Kaže i uslov je to da znači da bi on mogao biti dokaz da nije protiv tog dokaza došli neki drugi jasni šerijski dokazi koji su protiv tog dokaza. I ne može taj nejasni dokaz biti argument protiv ovih jasnog propisa. U ovom slučaju, znači ako imamo vam jasni argumente da je zabranjeno miješanje muškaraca i žena osim u nuždi, osim u nužnim situacijama, stanjima. E, I to je potvrđeno, znači, potvrđeno u širijskim tekstovima, rekli učenjaci mezheba, jasno to razumjeli. I onda vam dođe na neki dokaz, dođe na neki hadis i nešto iz koje se razumije da su oni komunicirali. Ne može, e, znači, to stanje se svodi ili da se desilo prije pro, objave naredbe ne miješanje muškaraca, žena ili hijaba, ili ako se desilo, znači, onda ga svodimo na situacije, da je to bilo s mahremom, da je to bio, da je to, znači, nije to, ne može biti taj argument koji nije jasan, precizan protiv onih onoliko argumenta jasni, precizan eh, da, da prevarne nad njima i da bude on na njihovoj nivou, na njihovoj snazi. Znači u ovom kontekstu znači imamo tako da je da spomenuto recimo od, eh, od eh, Esme Hanha Hanha da je ona imala da je ona imala da je, da je imala slugu pa kaže, ako imala slugu, sluga se miješa sa njom. Uglavnom, u arabskom jeziku došlo je tamo kad kaže da, da za ženu da imala hadima, da hadim u arabskom jeziku može biti i žensko i muško. Pa i, došlo je do nekog korivata, da se spominje ovamo da je hadim, misliš da je muškarca, a ovamo se spominje, znači spominje se da u stvari u, licu, na arabskom jeziku da je to u stvari bila žena. Da, ne znači da je, da je to bilo, da, da, da su oni miješali. U tom kontekstu znači imamo i drugih hadisa, u kojima se, iz kojih se razumije da je došlo u određenim situacijama i da se to čak desilo, da se desilo nakon, nakon propisa hijaba. Da se desile te situacije da je došlo do miješanja. I onda, onaj, sad se postavlja pitanje, dobro, onaj, mogu li ovi, ovi dokazi, ovi hadisi biti argument za ovo pitanje? Odgovor na ovo što smo malo prije e, rekli, znači, ako ima nejasnoće u argumentu, može se taj argument svod na to, da se razumije da se pomiješali i da se nisu pomiješali, onda se to svodi, znači, uzima se osnova oni jasni širijatski argumenti da, da znači po njima se radi, a ne po onim sumnjivim i nejasnim dokazima. Ovaj, oni spominju ovdje nekoliko, e, nekoliko ovdje dokaza, e, uzelam puno vremena ovaj, zbog jacije nećemo, nećemo navesti. Znači imamo nekoliko dokaza u kojima se, iz kojih se razumije da su da je bilo miješanja između muškaraca i žena kod ashaba i, i čak da se razumije da je to bilo nakon pet godine po Međutim, ovdje kažemo, znači, te situacije se mogu razumjeti da, znači, da je bio mahre među njima, da je bio zastor između njih i tako dalje, tako da nije čista jasna situacija. Iako se pokuša, pokušava sa tim dokazima, znači, reći, evo, kaže, jasan dokaz da su oni bili zajedno, da su razgovarali, da je tako i tako da. Ova, ispravno ovdje, znači, da ovi argumenti ovdje, znači, ima puno hadisa, zbog vremena ne možemo spominjati, znači, ne mogu biti jer nisu jasni po ovom pitanju. Zašto kažem nisu jasni? Nisu jasni iz razloga zato što mi imamo, i smo spominjali, imamo jasne šerijevske argumente, poput, prvo što su to na tome skoro svi učenjaci četiri mezeba, ovaj, druga, znači razumiju se iz ovih hadisa, iz hadisa poput onog hadisa od Ukba i Amir o kome je došlo, nemojte da ulazite, čuvajte ulazak kod žena, pa je spomenuto djever, pa kaže djever je smrt, i, iz toga kad da je to najjači argument da nije dozvoljeno miješanje e, suprotnih spolova onima koji nisu mahrim jedni drugim. Pa onda, onda hadis u kojem je došao da, je sada rekao da je, e, potomku, potomcima Ademo je propisano da čini e, da imaju udio od zinaluka sa očima, sa jezikom, i, e, e, i sa, sa polnim onda e, sa, sa svojim nefsom nefs koji teži i tako dalje na kraju to potvrđuje ili negira polni organ također što se tiče klanjanja namaza od umu seleme što se prenosi u nekoliko rivajeta da, da kada je predu poslanik poslanik selam, selam bi pa bi da, se, da, da, bi žene ustale, da bi krenuo, da bi već izaz, izašli iz mešida, pa bi se tek onda okrenuo, te bi se on okrenuo, kaže, iz razloga, to su nas protumačili, zašto spominju ponovo ove hadise? Zato da nas ne bi prevratili ovi pritorni hadisi, da nam ostane zadnji ovi posljednji hadis, pa kaže, vidiš, u, naš, baš sumnjivo je stanje. Nije sumnjivo, znači jasno, došli su hadisi, ovi jasni ko dan, po pitanju razvajanja. Pa onda da su bolji safovi, hadis vjerodostan, da su bolji safovi muškarac, oni koji su prvi, a ženama oni koji su zadnji, kad kanje jedni iza drugi, kad se mogu vidjeti. Znači, to jasno kazuje to su učenjaci i razumjeli istog da je to zbog miješanja muškaraca i žena e, suprotnih spolova. I znači u tom kontekstu spominjali smo znači, nekoliko, nekoliko eh, hadisa, znači mi smo skratili tamo na neki 7 ili 8 argumenata eh, zbog toga jel da ne bi odužili, a, znači a koji ukazuju na to, i imamo dva hadisa ona što smo spomenuli, kojima je jasno spomenuto miješanje muškarac žena, ona riječ ihtilat, znači koji ukazuju, eh, a to su potvrdili učenjaci četiri mezeba, da je po pitanju miješanja muškaraca žena tamo gdje nije nužno da se miješaju, a to su škole, sjela zajednička, svjedno bile svadbe ili, ili naveše kad se sjeli ili bilo koji skupovi. I treća situacija s na, na poslu muškarci i žene zajedno radi, da su ta ona, ona najčešće sporna tri mjesta gdje se miješaju muškarci i žene, da to nije dozvoljeno na osnovu ovih argumenta su spomenuli. Molim Alađa Šana poveća filk u vjeri da nas učini bogobojaznim i e, i dosljednim e, sljedbenicima e, ono što došlo u šerijskim tekstama. Svanika Allahume ve bihamdika ašhadu en la أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن